Leson 7 Lesson 7 Dyalòg Listen Bonjou ti gason. Bonjou msye. Se kay Anita sa? Wi, se kay li wi. Kote Anita? Li pa la? Non, li pa la non. Li sòti ak papa m. Oh ou pa konnen kote yale? M pa konnen non, men manman m di lap tounen touswit. Ah! Ou se pitit Anita? Ou pa sanble li, men ou sanble matant ou. Se vre wi. Wap tann li? Map pran yon chèz pou ou chita. Now, repeat after the model, sentence by sentence. Bonjou ti gason Bonjou ti gason Bonjou msye Bonjou msye Se kay Anita sa Se kay Anita sa. wi. Se kay li wi. Wi se kay li wi. Kote Anita? Li pa la? Kote Anita? Li pa la? Non li pa la non. li soti ak papam non li pa la non li soti ak papam. Ou pa konn. Men manman m di lap tounen tou swit. M pa konnen non men manman m di lap tounen tou swit. Aah! Ou se pitit Anita? Ou pa sanble li. Men ou sanble matant ou. Aah! Ou se pitit Anita? Ou pa sanble li. Men ou sanble matant ou. Se vre wi. Ou ap tann li? Map pran yon chèz pou ou chita. Se vre wi. Wap tann li, map pran yon chèz pou ou chita.